أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أضوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم تثيما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما لم لمتنا زدنا علما يا رب العالمين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Dragi braće i uvažene sestre, sa Allahom pomoći nastavljamo naše druženje sa 28. 29. džuzom Allahove klanete knjige i sa Allahom pomoći njegovom dozvolu večeras govorimo o tafsiru sure Nuh. Sura Nuh je Mekanska sura ima 28 ajeta. A naziv nosi po jednom od najodebranijih Allahovih poslanika i vjerovjesnika, pour nous, alayhi salam. U prvom ajetu ove plemente sure Allah uzvišeni posle Euzu billahi šeitan rajim bismillahirrahmanirrahim kaže Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tihum azabun alim Mi smo doista poslali Nuha narodu njegovu narodu njegovu uzvišeni gospodar spominje slanje poslanika Nuha obraćajući se mušicama mekanskim kako bi im skrenuo pažu na to da nije Muhammed sallallahu alaihi sallam prvi poslanik koji je poslan stavnicima zemlje nego da je prije njega bilo vjerovjesnika i poslanika od kojih je i Nuh alaihi sallam koji je poslan bio svome narodu također ovim ovim ajetom prvim Allah uzvišeni želi da olakša vjerovjesniku sallallahu sallam navodeći mu primjere i života vjerovjesnika Nuha koji je nalazio na velike probleme i vrlo slične situacije na koje nailazi poslanik sallallahu sallam sa svojim narodom odnosno mušicima vekanskim. Mi smo doista poslali Nuha narodu njegovu sa kojim razlogom je poslan opominji narod svoj prije nego što ga stigne kazna bolna. Znači uloga svakog vjerovjesnika je bila da bude nazir onaj koji opominje narod na bolnu patnju ako ustraje u kufru, nevjerstvu, u nijekanju poslanstva, okretanju glave od Allahu i vjere, da njih čeka znači bolna patnja. Pa dalje kaže uzvišeni gospodar, obavještavajući nas o tome šta je rekao Nuh doslovno svoje narodu. Pa ali ja kao mi ili rekao mi na zelenu rekao je o narode moj ja sam vas zbilja opominj, opominjač jasni onaj koji vas opominje koji vas upozorava upozorava se na bolnu patnju bolnu patnju koja će vas zadesiti zbog kufra u Allaha i zbog širka kojih činite ako se toga ne prođete ne okanete ja sam vam doista opominjač jasni od Allaha koji vas poziva en ja budu Allahe vettakuhu ve atiun koji vas poziva da Allahu jedinom i bare činite i da se njega bojite i da meni kao vjerovjesniku Allahom budete poslični. Ovo je Nuh govorio svojom narodu. Da samo Allaha obožavate, da mu nikoga kao sudruga ne pripisujete, da mu širk ne činite. Najveći grije koji Allah uzviše neće oprostiti, kako kaže uzviše i premeniti gospodar, Inna Allahe la jagfiru e jušake bihi wa jagfiru ma dune zalike lima ješa. Allah neće doista oprostiti da mu se širk čini, a oprostit će mimo toga onome kome hoće, koji hoće grijehe. I da se Allaha bojite pa da mu nepokornost ne činite, ostavljajući ibadet njemu i učinit će mu širk i da budete pokorni vjerovjesniku. U onom što vam naredi i ono što što vam zabrani, jer doista on je poslanik vam od Allaha. Zatim, Nuh da bi postakala svoj narod da se pokaju Allahu i da njega obožavaju, da se njega boju, da slušaju njega, kaže, obećava im što će im Allah dati. Pa kaže, jagafir lekum min zunubikum. Vaš gospodar, on će vam grijehe vaše oprostiti, vaše prijašnje grijehe koje ste učinili. On će vam ih obrisati, on će vam ih obrisati وَيُؤَخِرُكُمْ إِلَا أَجَلٍ مُسَمَّ I da će vam da proživite i da drže vas u životu do određenog časa. Da proživite. Znači do أَجَلٍ مُسَمَّ misli se do أَجَلَ koji vam je zapisan u glavnoj knjizi. Fi umil kitab. U glavnoj knjizi gdje je zapisana sudbina svih Allahove stvorenja. Allah će vam dati, to jest, neće vam dati kaznu prije toga koja bi vas ponela ili uništila zbog grija koje činite. Ako se samo Allahu pokajete. Inna ajal Allahi idha jae Inna ajal Allahi idha jae la ju ahar Doista kada Allahu odredi čas dođe kada dođe ajal jednom ummetu ili jednom narodu ili jednom čovjeku on se ne može odgoditi ili se on doista neće odgoditi nego se desiti ono što Allah uzvišeni odredio se desiti Lev kuntum ta'lemun. Kad biste vi to samo znali? Bilježi se da je narod nugo kad bi ih nju pozivao. Toliko bi ga tukli. Povod toga što su ga povijezali i ulažu gonili. Nego bi ga tukli da bi nekad pao nesvješten. Pa bi on govorio Rabbik, Rabbik firli li kaumi fa innahum la ya'lamun. Gospodar moj, prosti mome narodu, jer doista oni ne znaju. Doista oni ne znaju, pa ovdje uzviši zbog toga kaže Lev kuntum ta'lemun. Kad biste vi samo znali, vi biste sveme se gospodaru pokajali, pa bi vam on uprostio vaše grijehe. I dao vam da proživite do časa smrti koji vam određe, ne bi vam prije toga dao kaznu, jer se doista Allahova, Allahov e- eđel ne može produžiti. Kada dođe znači Allahov eđel nekome, kad biste samo znali. Kaže šeji Džuzairi, u ovim ajetima Allah uzvišeni potvrđuje poslanstvo vjerovjesnika poslanika sallallahu alaihi sallam navodeći primjer da je prije njega slavo vjerovjesnika Nuha, jer Allah uzviše i šalje poslanika narodu kojem hoće i šalje onoga koga hoće za vjerovjesnika. Također u ovim ajitima je potvrda poziva svih vjerovjesnika, a jeste en ja budu Allahe, uoč teli bud tagut. Poziv svih vjerovjesnika bio je da se obožava samo Allah, a da se koni taguta. Pa i Nuh, a.s. vidimo ovdje pozivao svoje narodu isto, i svoj narod koji je bio mušički pozivao je u vjeru u jedinog gospodara u Allaha Đelešanu da samo njemu ibadet čini i da ostave širk i njegov zadatak je bio da ostvari tevni kod svog naroda. Također, zagrad braće i cijene sestre, u ovim ajetima vidimo isto tako potvrda vjerovanja u kada i kader u Božje određenje, što je šest imanski šart koji svaki musliman i muslimanka znaju. Jer ovdje Allah uzviše kaže وَيَأْخِرُكُمْ إِلَا أَجَلٍ مُسَمَّا I da će vam da proživite do određenog časa, to jest onog časa koji je vam zapisan u glavnoj knjizi. Nakon ovih hajeta Allah uzvišeni govori nam i pripovijeda o vjerovjesniku Nuhu i na koji način je Nuh pozivao svoj narod. Kako je pozivao svoj narod? Kako bi nam osvijetlio puteve svakom onome ko želi da poziva u Allahu vjeru pa nam navodi najljepši primjer vjerovjesnika koji je divan primjer svakom daji i pozivaču Allahu vjeru u strpljivosti i ustrajnom pozivanju svoga naroda jer je pozivao svoj narod kako Allah uzviši nam kaže وَلَبِ سَفِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ آمَ i on je među njima ostao hiljadu godina manje 50 godina, znači 950 godina. Pa nam Allah uvišeni pripovijeda na koji način je Nuh a.s. ustrajno tokom tog čitavog vremena pozivao svoj narod. Pa nam kaže Kale rabbi inni da autu qavmi lejla ve nahara. Govori nam Allah uvišeni jezikom Nuha koji se svom gospodaru pravda A Allah uzvišeni zna kako je on svoj narod pozivao. Pa kaže, gospodar moj, ja sam doista svoj narod pozivao i noću i danju hoće se reći koristio je svaku moguću priliku da pozove svoj narod u vjeru i noću jer neke ljude nije mogao naći osim noću a danu na svakog ono koga je naišao pozivao bi ga u Allahu vjeru Međutim, فَلَمْ يَزِدُهُمْ دُعَاءِ إِلَّا فِرَارًا Ali moje pozivanje njima nije povećalo osim bježanje od mene. Firar je bježanje. To jest, samo je još više udarilo od mene. Što sam mi više pozivao, oni su sve više bježali od mene. Oni su sve više od mene bježali. Zatim kaže uzvišeni gospodar, obavještaje se dalje, o metodama Nuha alaih salama. وإن كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وصروا واستكبروا استكبارا i moj gospodaru i kad god sam ih ja pozivao? U što je pozivao, draga braća i cijene sestre? Pozivao da im ti oprostiš gospodar. Govorio je ljudima, ne da i Allah, kazni će vas Allah, nego vrate se svome gospodaru, on će vam oprostiti grijehe. Znači činio im tergib, želeći i privoljeti, ne bi li se pokazali Allahu Đelešanu, govoreći im, Allah bi pozivao da im ti oprostiš. Nažalost, njegov narod je svoje prste u uši svoje stavljao kako ne bi čuli poziv Nuha alaih salama. Kako ne bi čuli ono što on govori. Jostavušel si Adamu i pokrivali bi svoje glave da ga ne vide. Ili da ne čuju njegov glas. Ili da on ne vide njegova lica iz, ili da on ne vide njegova lica, njegova lice iz prezira prema njemu i onome u što poziva Nuh alaih salam. Pa bi pokrivali svoje glave odjećom wasarru i još su usto u oholosti ustrajavali, bili uporni i pretjerano oholi na širku i kufru. Znači, što bi naš narod rekao, u inacu, znači, Nuhu još činili širk i kufr pred njegovim očima, odbijajući tako i pokazivajući da ne žele, znači, prihvatiti, znači, preko mjere, oholeći se, i prelazeći granice, granice pokazujući tako svoju porost u kufru i nevjerovanju. Znači toliko se oholo iz inata, iz čorluka, znači odbijali njegove pozive i još više u nevjerovanju bili. Međutim, mu dalje priča o sebi. To nije Nuh, ali vratilo da ih poziva i dalje, da se oko njih trudi. Pa kaže, Thumma inni da'autuhum. Zatim sam ja još pozivao. Kaže Nuh, alaih salam, Thumma inni da'autuhum džihara. Zatim sam ih ja pozivao javno, otvoreno. Znači bez imalo skrivanja lehum, a zatim sam ih isto tako javno objavljivao, javno otvorim skupovima pred drugim ljudima, javno obznanjivao svoj poziv. U asretu lehum israra, a mnogima od njih ili većinu njih i po sam šaputao da drugi ne čuju. Koristio je Nuh a.s. ovde i metode pozivanja u islam i grupne i pojedinačne i tajne i javne i noću i danu i koristio svaki mogući metod da ljude podstakne, da privoli, da pozove, da približi, da zamoli, da prekline, međutim, njegovom narodu to je samo povećavalo firar, bježanje od Allahove vjere. Pa povrt toga još Nuh govori ovdje kako je svoju narodu, kako neki komentatori Kur'ana kažu, zbog toga što su činili šeke Allah, što oni odbijali poziv Nuhu, i negiraju njegov poslanstvo, Allah uzvišen im je određeno vrijeme uskratio, kaže, kišu. Pa su također i žene njihove prestale rađati djecu, rađati djecu neki kažu 40 godina. Pa je propao njihov metak i njihove usjeri. Pa je Nuh, kada je to kod njih vidio, ponovo je počeo pozivati. Obećavajući im da ako se pokaje Allah Rješanu i ostave širki kufr, da će im Allah uzvišeni da će im Allah uzvišeni nakon pokajanja doista dati ono što fali im, što žele i priželjkuju. Pa kaže Nuh, fakultu stakfiru ovdakum innahu kana gafara i govorio sam im, molite vaše gospodara da vam oprosti, činite istikfar, jer doista on mnogo prašta, doista on mnogo prašta. Molite ga da vam oprosti, a on će vam dati ono što vi hoćete. Jursim se na alejkum mubarara, On će vam dati kišu obilnu. Koja će vam padati kad vam treba. I natapati vaše usjeve. Pored kiše, zbog suše koju nisi imali, Nuh im ovdje obećava وَيُمْ بِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ I još će vas popoći i obskrbiti imanima, onim što svaki čovjek voli, a to je dunjaluk i metak. I još usto povrh toga još sinove. Također ono što su priželjkivali, što su željeli. وَيَجَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا I da će vam, da će vam Allah uzvišeni, da imate bašte, podnelosne i rijeke koje će kroz njih taći, koje će vam natapati i plodnim činiti te, te vaše bašte. Ali kad je vidio Nuh, njihovo odbijanje stalo je plašiti Allahom kaznom. Pa ih začuđeno pita, nalekum la terđuna lillahi vakara. O šta vam je narode moj, zašto se Allaha i sile ne bojite? Zašto se Allaha ne bojite? وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا A on vas je postepeno stvorio, ili u fazama stvorio. Pa stvorio je čovjeka od smrdljive tekućine, od kapi sjemena, min alak, od zakvačka. Zatim kroz tri faze čovjek prolazi od kapi sjemena, ugruša krvi, pa na kraju komadić mesa. Zar se ne bojite sile svog gospodara, on vas u fazama stvara. Alam tara kayfa khalaqa Allah sab'a samawatin tibaqa. Zašto ne pogled pogledaju oni? Ili zar ne vide oni kako je Allah sedmera nebesa? Sedmera nebesa jedno iznad drugog stvorio u slojevima ili spratovima sedam nebesa stvorio. Vajarel kamara fi zimna nura i učinio mjesec da bude svjetao, da ljudima osvjetljuje ono što je ispod njega. Vajarel šamsa se rađa, a dao da sunce bude svjetljivka. Dao da sunce bude svjetljivka koja ljudima također osvjetljava njegove puteve, pa dani vide Wallahu anbataku min al-ardi nabata. Zatim mu govori kako je Allah uzvišeni iz zemlje izveo i kao da su iz zemlje niknuli ukazujući na stvaranje njimovog pravca Adema koji je od zemlje stvoren. Allah je se doista od zemlje poput bilja stvorio. Niknuli ste poput bilja. Sola je u ribu kum fiha. Zatim će vas umu vratiti jer je suđeno svakom sinu Ademu da bude nakon smrti ukopan u zemlju. Vraća u tu zemlju, ali tu nije kraj. U enu horizu kum ih rađa, pa ćete ponovo iz te zemlje biti izvedeni, izvađeni na sudjem danu, kad budete proživljeni. Vallahu džala lakumul arba bisata, a Allah vam je zemlju učinio ravnom, pogodnom da njome hodite istokom njenim i zapadom i sjeverom i jugom da tražite Allahu je blagodati li tesluku minha subulan fiđađa da biste tom zemljom njenim širokim putevima i prostranstvima hodili Allah vam je pogodno za život učinio da li braći cijene sestre Nuh alaih selam koristuje sve moguće metode da svoj narod pozove u vjeru Pa nam Allah uzvišeni ovim ajetima, kako kaže Šeji Džesajri, plastično prikazuje, oslikava put ispravan za svakog onog ko poziva Allahove vjeri. A to je sabur, strpljivost i raznovrsne metode. Jer vidimo da ovdje Nuh a.s. prvo koristi sve moguće vrijeme koje mu je raspolagan da pozove svoj narod. Koristi metode i javnog pozivanja, i tajnog, i šaputanja, zatim privoljavanja, postičući ljude, obećavajući veliku nagradu. Govore ljudima, želi da riješi one njihove osnovne probleme, a to su neimaština, gubitak plodova, problem zbog, zbog kojeg e, njihove supruge ne rađaju, gubitak usjeva i plodova, nepadanje kiše, suša, pa ih postiče na dijela kojima će to povratiti, a to je da se pokaje svom gospodaru koji pokajanje prima. Zatim i zastrašuje, pa i navodi primjere Allahove veličanstvenosti i sile i snage i moći navodi stvaranje nebesa i zemlje i od čega je Allah uviše njih stvorio zar se njega ne boje pa koristi raznovrsne metode ne bi li znači ljude privolio Allah uviše je upravo i govori ovu kako bi znači to bilo bilo upusto svakom pozivaču Allahu vjeru u ovom ajtme također kaže šeđu zajedni pojašnjenje mržnje i odbijanja od strane mušika tevhida i vjednika bogobojazni. Jer zbog mržnje prema Nuhu i njegovom pozivu, kako nam Allah uzviše ovdje kaže, oni su pokrivali svoje, svoje glave da ne vide Nuha i svoje uši začepljali kako ne bi čuli ono što on govori. Znači, iz oholosti još više griješili pred Nuhom, ustrajavajući u tome, znači, i govoreći mu jasno da se ne žele otrlići onog puta na kom su na putu da valite. Također, da ga braći i cijene sestre, u ovim ajetima također vidimo korištenje mudrosti u davetu, jer je Nuh a.s. kada je vidio da njegov narod voli dunjaluk, da voli metak i da voli sinove, i da voli da im rabašte rađaju i da voli da im pada kiša, uputio je na djelo kojim će to postići. Ne bi li privolio, ne bi li privolio. Ne bi li riješio i njihove probleme, a i njih privolio ka tome. Također zove kuranske ajeta neki od pobožnjaka muslimana kao što je Hasan al Basri, kažu da su izveli određene mudrosti. Naime, navodi se da jedne prilike, kaže jedan čovjek, došao Hasan al Basri koji je bio u društvu sa svojim prijateljima i drugovima, pa se požalio, kaže, na to da mu je žena nerotkinja. Pa mu Hasan al Basri rekao, kaže, istakfir Allahe, znači, izvan istikfar, drži se istikfara, stavno čini istikfar, pa će ti Allah uzvišen dati pored. Drugi se požalio, kaže, da je njegova bašta, njegov, znači njegova bašta u kojoj ima u kojoj sije da je bezvodna, da je nema vode, pa mu isto tako preporučuje, kaže preporučujemo i stikvar. Treći opet se poželio, kaže da, da ima problema sa siromaštvom, da nikako da mu bereka dođe, pa mu je opet, kaže, preporučuje stikvar. Pa su nakon ulazka ti ljudi njegovi prijatelji pitali, o Hasane, kaže, koji god čovjek ti je došao i poželio se na bilo kakav problem, ti si mu rekao i stikvar. Pa je Hasan odgovorio riječima, Allah uzvišenog iz sure Nuh gdje kaže فَقُلْتُ اسْتَكْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا I rekao sam im, govorio sam im, činite istikvar svom gospodaru, doista on mnogo prašta. يُرْسِلِ سَمَاءَ عَلَيْكُمْ إِدْرَارًا On će vam obilu kižu slati. وَيُمْبِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجَلَّكُمْ جَنَّاتِ وَيَجَلَّكُمْ أَنْهَارًا I potpomeće vas sinovima i mecima i daće vam bašte da kroz njih pozove se bašte da kroz njih rijeke teku. Također, navodi se istom događaj jedan od učenjaka iz Kuvajta jedne godine bio je na hađu pa je dok je boravio na refatu prišao mu jedan od ljudi koji je bio u toj znači, skupini hađija iz Kuvajta kaže htio bi šeju kaže nakon predavanja znači da kažem ispričam jedan događaj koji mi se desio pa je šeju rekao Borum pa je taj čovjek rekao kaže Uh, bio sam dugo godina u braku, kaže, ja nisam imao djece sa svojom suprugom. išao sam, kaže, gdje god sam čuo, čak i, znači, one određene zapadne bolnice i vršio pretrage i provjeravanje, znači, on i njegova supruga, ne bili, znači, riješili probleme neplodnosti, međutim, nije bilo lijeka niti, niti rješenja. Sve dok jedan put, znači, nije na nekom od predavanja čuo preporuku, znači, gdje je neko od uvaženih učenjaka i alima tefsirio riječi Allah uzvišnjoj sure Nuh u kojima se znači upućuju ljudi, oni koji znači imaju problema sa neplodnošću ili e, um, e, usrećivanjem potomstva da se drže iz stikvara. Pa je, kaže ovaj šejh, kad se vratio svoje supruze i ispričao o tome, odlučili su da njih dvoje, znači, pokušaju sa istikvarom. Pa su, kaže, stali se držati istikvara i dan i noć, u slobodnom vremenu, stalno, non stop na poslu i u svakom drugom vremenu, kaže, čim, čim su istikvar. Pa nije prošlo, kaže, ni ni dva, tri mjeseca već njegova supruga radosnu vijest imala za njega kaže, rekla mu je da je znači u drugom stanju. Pa se tako rodio njegov prvi sin. Pa je šejh koji je slušao sad, znači ispovijest ovog čovjeka, rekao Allahu Akbar, doista niko drugi do Allahu uzvišene ispoljava do slebi obećanje. U mena su da ko mine Allahi tila, a ima li onoga ko, ko iskrenije govori od Allaha Žešanu. Pa, š, pa je ovaj čovjek rekao nakon ti znači pohvala i svega i zikra kaže ali šehu još priča nije gotova. Pa kaže zar nisi završio s pričom? Kaže kad se rodio taj naš prvi sin pa kad je kaže prošlo uh, period dojenja ja sam rekao kaže Nazvali smo ga Jusuf, nazvali smo ga Jusuf, kaže, rekao sam svojoj suprzi, o mu Jusuf, kaže, pošto dugo smo bili s djece, kaže, šta misliš da ne istikvar činimo još za drugo djete? Kaže, pa smo također se dogovorili, kaže, pa smo opet istikvar, kaže, pa nije malo prošlo, moja supruga je ponovo bila u drugom stanju, pa se nakon, znači, devet mjeseci opet Hajli porodila i rodila nam drugog sina, pa je opet šejh ovaj koji je slušao to predavanje, opet stao tegbirati, dovesti tegbirati, zahvaljivati Allahu šanu, međutim, čovjek mu kaže, šejh, priča nije gotova, pa kaže, što, za nije gotovo, rodio se sin, kaže, nije tu gotovo, nego smo nakon tog sina, kaže, opet sam ja predložio svoje supruzi, Umu Jusuf, da činimo i da je istikvar, kaže, pa nakon rođenja tog djeteta i određen broja mjeseci koje je dojela to djete, kaže, ponovo je, znači, postala, znači, trudna i nakon devet mjeseci rodila je njihovog trećeg sina. Pa sam ja, kaže, njoj opet rekao, o umu Jusuf, kaže, dugo nismo imali djece, a ona je rekla, čekaj malo da malo djeca odrastu, kaže, da malo obustavimo istikvar. Pa je šeste na to rasmijao, kaže, a Ivan je zahvaljivo Lošanovi, znači, zikr činio. Međutim, kaže kad su prošle dvije godine nakon rođenja, znači i tog zadnjeg posljednjeg sina, kaže jednog dana umu, umu Jusuf mi je kazala, kaže o mužu moj, kaže, pošto dugo nismo imali znači djece, a imali ovo tri sina, kaže, šta misliš da molim Allah šanu da činimo stikvari za jednu čjerku, kaže. Pa smo činili stikvar Allahu uzvišenom i plemenitom, pa nas je obskrbio, kaže, ih čjerkom i sad kaže taj čovjek, evo, kaže, moja supruga se nedavno porodila, kaže, Eh, prije, ne znam, nego što je on krenuo na hač. Taj šeh nakon toga, znači, ponovo donosio tekbire. Dobro, braći i cijene sestre, nakon ovih ajeta, Nuh uzviše, uh, svom gospodaru se želi na svoj narod. Nakon izlašanja svih ovih argumenta i pozivanja njegovog naroda i privoljavanja na razne načine i zastršivanja i korišta svi mogući metoda i sabora ogromno koje je sa njima imao, Nuh se želi svom gospodaru na to da njegov narod i dalje njemu neposlušan. Pa kaže Nuh, قال ربي إنهم أصمني واتبعوا من لم يزده ماله ولده إلا خسارة إنوه رچة Gospodar moj, ovaj moj narod mene nikako ne sluša, ne poslušan je. I povode se, većina njih se povodi za onima čije bogatstvo i djeca samo njihovu propast uvećavaju. Ovi majetina, ukazuje se, draga vreći i cijene sestre, da vrlo često ljudi koji su imućni, ako su na krivom putu, mogu biti iskušenje, mogu biti razlogom da se njima, za njima povede oni koji slabih duša. Neki ljudi koji su možda iskušali sa nemaštinom ili manjkom besirata spoznaje, pa se obično za tim glavešinama zalutalim povode. Pa bivaju znači razlogom, većina mog naroda mi neposlušnost čini, ne slijede me, nego slijede one kojima i meta koji ti daješ gospodaru. I djeca koju su mi dao, samo poveća ovaj propast. U nekeru mekran kubvara. I još povrh toga, oni velike spletke proti mene snuju. Velike spletke proti mene snuju. Spomnio se u komentaru da su kaže prvo govorili bi ružu riječ o Nuhu a.s. Vrijeđali ga. A zatim kaže na njega su isto tako iznesili potvore različite. Lagali na njega, govoreći da nije poslanik. A čak su, kaže, i te slabe ljude među sobom, među sobom te glavešine zalutale, prijetili im smrću. Smrću, znači, ako bi, znači, sledi nuha, a isto tako posticali njih da ubiju nuha, pa su velike, znači, ogromne spletke pravili. Vakalu la te varunne, i još povrt toga govorili su svome narodu, nemojte nikako da ostavljate, ali hete kum, vaša božanstva. Vidimo iz ovih ajeta da su oni kipove i dole koje su obožavali mimo Allah želu nazivali bogovima. Božanstva mimo Allah želšanu. I nemojte ostaviti nikako vaša božanstva. Vala te varunne, vaddan, vala suvahan, vala jauk. I nemojte ostaviti nikako vadda. Znači jednog od tih božanstva, vala suvaha. I drugog od suvaha, vala jagusa, vala jauka, vala nesa. Znači njih pet. Nemojte ostaviti znači i ni veda, ni suva, ni jegusa, ni jeuka, ni nesra. Nemojte ih nikako napuštati nego ustrajte u pokornosti njima, odnosno u ibadetu njima. Spominje se kod imama Buharije od Ibn Abasa predaja da je rekao idoli koji su bili kod mnogog naroda pojavili se, kaže, isto tako i kod Arapa pred islamski. Spominje se nekim predajama da su bili potopljeni ti idoli sa zajedno sa mnogim narodom, međutim nakon prolaska mnogo vremena, kaže, otkopali su upravo Arapi. U nekim predajama tako stoji. Pa kažu ovi idoli su, koji su bili kod mojeg naroda, kaže Ibn Abbas, pojavili se kod Arapa. Pa je već bio u plemenu Kelb, u Deumetu, znači u Dendelu, znači tom području Arapskog postava. A Suva je bio idol plemena Uzeil. A je Vus idol plemena Murad. A potom Beno Gatafan, u Derefu, u sebi. Je je bio u Hemedanu, a Nesr u Gvinjeru, u porodci Zil, Zulkila. Ovo su, kaže, imena bila dobrih ljudi iz Nuhog Alisa naroda. Kada su umrli ovi dobri ljudi, šeitan je zoveo Nuhu narod da naprave i, na, i postave kipove na mjestima gdje su oni sjedili. Kako bi ih kao posjećali na ta lijepa djela koje su ti ljudi radili, da su bili nosto po ibadetu i dobro činili. Pa je naveo nakon toga te ljude šeitan da ih nazovu po njihovim imenima, te kipove i dole, kao samo da im budu uspomena. Što su to ljudi učinili? I ti ljudi prvi, prve te generacije koji su sagradili te kipove, oni su znali da se to samo znači slike. Ili samo uspomene na te dobre ljude, da to nisu božanstva nikakva. Međutim, oni nisu obožavani u tim generacijama, nego kad su ti ljudi pomrli. I sve dok nije nestalo znanja pravog u tim, znači, i dolima ekipovima, šeitan je došao ljudima i rekao, doista to ništa drugo nije nego vaša božanstva. Pa su tako počeli se, znači, obožavati ti kipovi i idoli. doli. Ovako staje znači u predaji kod imama Buharije od Ibn Abasa vezano za ove idole kipove za koje su znači glavešine mušičko, e, nuhovog naroda pozivile svoje naroda nikako njih ostavljaju. وَقَدْ أَدَلُّ كَثِيرًا A ti idoli i kipovi već su mnogo ljudi zaveli već su mnogo ljudi prije toga zaveli od Allahov pravog puta وَلَا تَزِبِ ظَالِمِينَ إِلَّا بَلَالًا A s drugim čarima također, ti nasilnici, ovi kipovi su mnogo, znači ljudi još prije toga zaveli, a ti, o gospodaru moj, nemoj zalima onima koji su nepravednici, nemoj povećati osim zabludu. Osim zabludu. U ovim ajetima Nuh se šali svoj, svome gospodaru. Pa kaže Šeđe Zajri, iz ovih ajeta možemo izvući mudrosti poruku da je dozvoljen čovjeku da se požali Allahu Đelšanu na probleme koje susreće svog naroda. Međutim, bez da pada u očaj i da prelaze granicu. Jer mnog ovdje iznosi činjenice nakon, znači, svakako velikog truda koji ulaga u, u, i napora da pozove svoj narod. Također, pojašnjenje ovim majitima isto tako da, već smo to spomenuli, znači da često, ako su glavešine, uglednici, zalutali, bogati, ugledni ljudi, skrenu sa pravog puta, često mogu biti oni iskušenje slabašnima, siromasima da njih slijede u, u zlu. Također pojašnjenje velike ispletki koje muhov narod radio protiv njega. Tako što su ga potvarali, tako što su ga tukli, a on je i povrst toga bio znači strpljiv i nadao se nagradu kod Allah šanu. Također pojašnjenje da mušnici u svom dalavetu i svojoj zabludi tim običnim kipovima davali su imena božanstava. I ovdje u ovom ajetme također vidimo propisanost dove protiv zulumčara. Znači, kad se izgubi nadu da će oni da se mogu biti upućeni. Jer ovdje kad je Nuh vidio da njegov narod, odnosno predvodnici njegovog naroda, da još znači, iz inata čine znači, širk i još poziva ljude, ne možete nikako ostaviti božanstva, Znači mimo Allah Žešanu Nuk tada kada izgubio nadu da će oni biti upućeni Rekao je Vola tezidu vali mina illa balal Nemoj gospodar moj povećati zulumčarima Osim samo Znači samo još veću zabludu I u posljednjim ajitima ove plemente sure Allah uzvišeni obavešta nas o razvoju događaja Nuhovog naroda. Pa kaže uzvišen gospodar Mimma hati atihim ugriku Fa udhilu nara I oni su, znači Nuhov narod zbog grijehova svojih zbog onog širka i kufra kojeg su činili, i zbog nijekanja poslanstva vjerovjesnika, i zbog odbijanja da slijede vjerovjesnika, potopljeni su bili. Znači, tufanom, potopom, a oni su bili tada jedini stanovnici planete Zemlje. I nakon tog potopa, u istom trenutku kad su potopljeni, i u vatru su bili vedeni. Fa udhilu nara. Mnogi komentatori Kur'ana kaže da su automatski, znači, nakon topljenja od potopa uvedeni odmah u džahenemsku vatru. A neki kažu da će to biti na ahiretu. Fa lem jeđidu lahum min duni Allahi ansara. Pa im niko nije mogao mimo Allaha pomogača naći. Znači, i nema, njima nije bilo spasa mimo Allahu za šanu. A prije toga su bili pozivani da se pokaju svom gospodaru. Pa ne bi bili učiništeni. Nego bi bili čak obskrbljeni najvećim blagodatima koje Allah daje i metak i sinovi. وَقَالَ نُوهُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارَ I Nuh je nakon toga rekao, gospodaru moj, ne ostavi na zemlji ni jednog nevjernika, ne ostavi moj gospodar na zemlji ni jednog čatra nevjernika. Ova je, draga znači, cijeli sestri ukazuje na to, da, znači, prije potopa, na zemlji je postao samo Nuhov narod, i da je Nuh, Nuh pozivao 950 godina sve stanovnike zemlje, koji su tada živjeli, znači, I da nakon potopa na zemlji nije ostao osim samo oni koji su ukucali se na Nuhovu lađu. Svi su bili potopljeni. Znači čitav taj kompletan ljudski rod koji je tada živio, bio je potopljen. Jer Nuhova dola je bila, nemoj ostaviti na zemlji ni jednog kafira, nevjernika. Znači nije ostao nigdje. Nijedan nevjernika da nije bio potopljen. Inneke in te zarvum, inneke in te zarvum, ti beste gospodar moj, ako ih ostaviš u životu, i u gumu i badeke, oni će samo tvoje robove zavoditi. Vala jelidu illa fađiran kefara. I neće rađati osim ponovo Znači griješnike i nevjernike. Spomenuje se u predaju od Ibn Abasa kod imama Buharija također kaže Nuh je svoj narod privoljavao, pozivao, molio, preklinjao da se vrate Allahu Jošanu. Kaže je pozivao je prvo sinove posle očeva Pa bi kaže ti sinovi rađali svoju djecu. Pa posle te djece rađaju se druga djeca. Sve dok kaže nije prošlo sedam stoljeća. Sedam stoljeća. Znači iz generacije u generaciju pozivuje svako djete koje im se rodilo. Zatim je kaže Nuh kada je izgubio nadu da će oni biti upućeni. Kaže molio protiv njih. Pa je nakon potopa Nuh Ali Isan živio kažu još 60 godina. Pa je Allah uzvišen dao da u tom potomstvu Nuhom i onim vjernicima koji sa njim se ukrcali, znači da Allah dao je bereket pa se od njih proširio da je posao ponovo rasio ljudski rod. Prema ovoj predlog znači Nuh je da živio spošto se potopa još 60 godina. A ovi nevjernici su znači iz generacije u generaciju rađali samo griješnike, griješnike i nevjernike. Griješnike i nevjernike, znači nije se među njima dešavalo da se rodi, znači iko, niko ko bi slijedio pravi put, Pa kad je Nuh to vidio, onda je znači kaže, zamolio Allah za šanu, da ne ostane na zemlji jednog nevjernika. Ne ostane na zemlji jednog nevjernika. Dalje kaže uzviši gospodar, Rabbik firli vali vali beje vali men dakale bejte mu'mine vali mu'minine vali mu'minat. Zatim je Nuh zamolio Allah za šanu, gospodar moj oprosti meni. Gospodar moj oprosti meni. Pa vidimo, draga braćo i cijene sestre, vjerovjesnik Allahov, Nuh alaih koji je svoj narod pozivao dan i noć i nije pravio u tome nikakvog propusta i saburao sa njima toliko su ga tukli da bi se ono svijestio međutim opet na kraju svega toga kaže gospodar moj prosti mi ako su vjerovjesnici potrebni bili iz tih vara šta je tek sa nama koji i jutrom i večeri griješimo svome gospodaru i pravimo propuste i, i obavezamo prema njemu i prilazeći njegove granice pa kaže Nuh gospodar moj prosti mi zatim ne zaboravlja ni svoje roditelje pa i prema njima svoj dug ispunjava, pa kaže voli vali deje i mojim roditeljima i mojim roditeljima spomnio se nekim predajima imena Nuhu i alaih salam roditelja pa ćemo ovdje spomenuti kažu otac njihov se zvao Melik ibn Mutavešallah Mutavešallah a majka njegova Samha bint Anush i bili su oboje, kaže, vjernici bili su oboje vjernici pa Nuh, ali se ne zaboravlja svoje roditelje što je svakako i nama svima ukazivanje na to da ne zaboravimo svoje roditelje u našim dobama nakon dobe za sebe وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ I svakome onome ko uđe, oprosti gospodar moj, svakom onom ko, koje uđe u moju kuću. Kažu moju džanju, neki kažu komentator, neki kažu moju, u, moju lađu. Od vjernika i vjernica. Ko uđe kao vjernik, da li bio vjernik žensko ili muško ili, a vjernike, Vela tezu bi zvali mina illa tebara. A gospodar moj, nemoj povećati nevjernicima ništa drugo zulumčarima, onima koji prilaze tvoje granice, osim propasti. I ova dola obuhvata sve muslimane žive i mrtve. Izuzev oni koji sebe nepravdu činili. Jer za njih je rekao Nuhu ovdje, u ovoj dobi, samo im poveća gospodar moj propast. A zamolio Allah ono za sebe, za oprost grijeha sebi, svojim roditeljima, nakon toga, za svakom vjerniku i vjernici, koji uđu u njegovu kuću, u njegovu džami ili mešćit, da im Allah uzvišnji oprosti njihove grije. Kaže šejh Džazajeri ovdje iz poruka i pouka ovih koranske ajeta, kaže Nuhov narod uništen je potopom zbog grijeha koji su činili. Grijeha koji su počinili koja su bila, znači, prouzrokovala to njihovo kažnjavanje i uništenje. A to je širki kufr, odbijanje poslanstva vjerovjesnika, Nuha. Također u majetima potvrda je kaže kaburskog azaba. Jer je Nuhov narod čim su bili znači potopljeni, potopom kaže udhilu nara. Bili su uvedeni džahnemsku vatru. Znači odnosno u kaburski azab. Znači prije džahnema, a na sudnjem danu će biti svakako bit će e, proživljeni i ponovo u džahnem stavljeni. Također u ovim ajtima vidimo također propisanost dove protiv zulumčara i nevjernika i griješnika. Svakako protiv onih znači u čije znači u čiju iman e, izgubimo nadu da će se povratiti da će znači nakon pozivanja da će primiti vjeru da će se popraviti i poboljšati također vidimo ovdje propisano da čovjek znači mnogo čini istihvar jer mu moli Allah čini za sebe istihvar čini zatim doma za svoje roditelje zatim nakon njih za vjernike i vjernice također poželjnost da se dova započne prvo sa sobom Znači da prvo čovjek voli za sebe, zatim znači da one bliže osobe koje su bliže od roditelja, braće i muslimana, e, djece, supruge i tako dalje. Molim Allaha uzvišenog da nas učine od onih koji slijede njegov govor i da nas sve ako mogu da ovako lijepo sastavi u džennetu. Wa ahiru dawana anna alhamdulillahi rabbal alemin wa sallallahu nabina Muhammed wa alihi wa sahbihi wa sallama taslimen kathira. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum.